ya ƙyace da dariya har suna neman ɓingirewa. Ina ruwan salam, wannan ai ita ce shirin baci ba. Baba, kuda ya ƙarasa. To, bayan sun gama yancinsu ya ishe su ɗan ba uke tambayar kuda, ya mutuniyar taka Aisha. Alhaji kuda ya zuɓar baki ya ɓatare, shi ɗaniya, ita kaɗai ta gagare ni, wallahi har mafarki nake da yarinyan. sannan duk matar da zan ɗauka sai in ji ta lami, a wajen Aisha kawai nake sa ran samun gamsuwa. Mm. Ya sake ajiye numfashi cikin takaici, kai, lalle Allah ya haɗa ka da ɗan duma a kunne, in ji ɗan ba'u. Ka san wasu matan ƙarancin hankali ne da su, yarinya kullum cikin zanen kwatance, ki tsaya ki ci arziki ki bashi inda yake har fatararrun iyayenki su huta sannan ki tsaya kina ɓata wa kanki lokaci? Alhaji Kuda ya cafe, ina ruwan ƙwaila kashe kanki ki karmai ita. Damba'u ya ce, irin waɗannan matan su ne matan da akan haifa cikin tsiya su kuma ƙare cikin tsiyar. Yana wani mazurai? Alhaji tilas ka ɗau mataki kan wannan mace, ita ‘yar uban waye da ba za ta sarrafu ba. Alhaji Kuda ya girgiza kai. Mataki dai a yau bai wuce ka buge hancin mace da naira ba ko to na baje naira ma Aisha ta yi kimeme ta ce ba ta bukata. Karewa wallahi. Sai bude jakarsa ya fito da damin kuɗi kaga a yau duka na mallaka su ga Aisha ta ce ba ta so ya zan yi da ita ne. A kufule ɗan ba'u yake magana. To ina amfanin zama da ita? Hmm? Sannan ga ci da gumin wasu da take. Alhaji kuda girgiza kai. Hmm. Tunanin da nima nake yi kenan don abin nata ya zama shakiyanci ba ƙauyanci ba. A hasale ɗan ba'u ya ce Alhaji, na gaya maka ka kore ta kawai ta je can ta jiƙa ta sha in tana iyawa. Alhaji kuda ya cafe, ko ko ta kai gida ta jiƙa wa tsohon ta yi karin kumallon safe ba? Daga nan ɗan ba'u ya dubi agogon hannunsa, mutumina zan ware. saboda ina da babbar baƙuwa, Zan luka can gidan hutawa, yi eh, akwai gyare-gyare da na barwa yara, zani na leƙa, sai mun haɗu? Ya miƙe tsaye. Alhaji Kuda ya miƙa masa hannu suka tafa shegen kaya, ka ce yau kana da bushasha. Ai, kai dai ka bari kawai. To bayan fitar Alhaji ɗan ba'u Kuda ya dawo ya zauna zugun a yau duk faɗin garin nan ciki da waje babu matar da ya sako gaba da naci ta kuma gagare shi irin Aisha. Wai a ce shi ne da Aisha suke cacar baki ya faɗi ta faɗi har da yaɓa masa maganar banza? Ta bakin ɗan ba'u za'i, me amfanin zama da ita kullum yana ganin ta sun tuntum cikin hijabi da lullubi da ke ƙara masa son ya san yaya take? A yau dole a ita zaɓi ɗaya cikin biyu, ko dai ta faranta masa rai ta hanyar amsa gayyatar da ya mata ko ko ta kauce ta basu waje. Takarda da alƙalami ya janyo cikin fushi ya rubuta mata wasiƙa. To, ta kammala sallar isha'i shafa'i da wuturi ta shafa a hankali ta miƙe tsaye ta ɗauko CD na karatun Alƙur'ani mai girma ta kunna tare da daidaita amin sannan ta koma bisa gadonta ta kwanta tana rungume da filo tana sauraron suratun Maryam. wanda ake rerawa cikin murya mai ƙara dasa natsuwa a cikin zuciya. A hankali take bin karatun domin ta sami damar lugugui ta haddar da take bi na wannan surar. Ƙananta Buhari ya turo ƙofar ya shigo bayan ta yi masa izini. Anti, gashi in ji wani mutum a waje ya ce wai an aiko shi ya baki. Ya miƙa mata wasiƙar yayin da ta tambaye shi, Buhari ka san mutumin da ya baka wasiƙar? A ban san shi ba, ya dai ce in kawo miki idan kin buɗa za ki ga daga inda take. Bahar ya juya ya fita. Ita kuma Aisha ta ci gaba da juyayin wasiƙa saboda babu adireshin komai a jikinta. Daga bisani ta yanke shawarar buɗawa domin ta ga daga inda take da kuma abin da ta ƙunsa. Hannun shugabanta ne Alhaji ƙuda ta gani. Cikin fargaba ta fara karantawa kamar haka. My sweetheart Aisha, yaya aka ji da mu? To, a gurguje dai, na rubuto miki wannan takarda ce domin na ƙara jaddada miki matsayinki a cikin zuciyata. Ina so ki gane cewa duk faɗin kamfanin nan babu mahalukin da ya isa na ce yes shi kuma ya ce min no. Sai ko ‘yan lelen alhaji, Aisha, Kin kasa fahimtar rashin natsuwar da na shiga tun sa'ad da kika fara aiki a kamfanin. A gaskiya, na faɗa tarkon sonki wanda harshe ko alƙalami ba zai iya fayyace shi ba sai ko idan kin bani dama. Aisha, a dalilin kifa na aji hulɗa da kowace irin mace, don haka na rubuto miki wannan wasiƙar, tare da gabatar da ƙoƙon barata, ki daure, ki cije, ki raba ni da wannan raɗaɗin da ke cunkulata ko da rana ɗaya ne tak, ina nufin in ganki makale da ni kina min hira da harshen ki mai laushi. Shin na kin san yadda raina ke ta a zalzala, zuciyata ta ɗokanta da zuwan wannan rana? Aisha, idan har kin bani haɗin kai, ni kuwa na yi miki alkawarin aure a duk sa'ad da kika shirya tare da zaɓin ƙasashen da duk ranki ya kwanta da su don muje je mu ci amarcin mu Aisha, idan hannu na dace an mani wannan alfarmar, to, direba na bala zai zo a yammacin gobe ko ranar da kika gaya miki, zai miki jagora zuwa gidan hutawa ta. Idan kuma kina tsoron kar mutane su ganki ne, to ni zan iya jiran ki a guest house ɗina na wuce zuwa gidan hutawa na da ki, can bayan gari. Hakika zan yi matuƙar farin ciki idan har kika bani haɗin kai. Aisha, wani abin bakin ciki na shine idan har kika ce ba ki san ni ba shin ya zan yi da rayuwata, tunda ki ya riga ya yi min da baibayi. Nanata, in ba ki zaɓi abin da yake fa'ida ne a gare mu ba ni da ke a gobe da safe ki bayyana ofishina don bayyana min matsayin da kika aje ni. Zance na ƙarshe a gare ki shine a gaskiya ba zan iya haɗewa in ci gaba da ganin ki cikin kamfanin nan hakan nan ba, zai yi kyau ki sake tunani, kin ji Aisha ta? Eh, ma haɗin rayuwata? Naki har abada, Tijjani Barau. Kafin Aisha ta kammala karatun wasiƙar idanunta sun yi tab da kwalla, a hankali ta rintsa idonta ta cije leɓe, kwallar suka sulalo don ta sami sassauci cikin ƙirjinta, sannan ta ajiye wasiƙar ta janyo filo ta ɗora kanta a kai, gaɓaɓuwanta duk sun yi sanyi. Aisha, ki kasance tare da ni ko da rana guda ce, in ganki maƙale da ni. Ta juya kanta ɗaya gefen, wasu daga cikin maganganun ƙuda ne ke dawo mata ɗaya bayan ɗaya. Aisha, a gaskiya ba zan iya haɗewa ci gaba da ganin ki cikin kamfanin nan hakan nan